arto por medicinistoi. Antau plura iaroi, mia frato Andreo Viana estis professoro pri chirurgio en Brasila Facultato de Medicino, suffice severa professoro. Ciam li submeti sia in studentoin de la medicina curso al examenoi, ofte ocasis che inter la facai demandoi li proponis exemple la Ienan. Cium da simfonioi Beethoveno verkis? Tio causis iom da polemico, sed li estis firme convincita che curatsistoi ne predevas esti clerae homoi interessitai ancao pri arto cae aliai homai activetsoi. Nun tempe, en plurai landoi, Oni postulas che medicin studentoi ricevu lezionoin pri arto cae aliei homai scientoi porque ili elvolvu plida capablo bone compreni sian pacientoin, porque ili pli bonigu sian observo capablon, critican penson cae consentemon. En la usona stato Pensilvanio oni faris detalan interesan studon precise por esplori tion aferon. La esploron plenumis iuna curatistino el la oftalmologia faco de la medicin facultato. Oni hazarde electis tridecses studentoin el la unua iaro de la medicina curso. Duono de ili partoprenis cursum priarto dum trimonatoi en la Pennsylvania Art Museo sub la gvidado de profesia instruistoi de la museo. La lezione consistis el base principio de arto, faca vortaro pri arto, prescribado, observado, comparado, kai interpretado de artajoi. La alia de hoc studentoi control grupo ne partoprenis ian ein studadon pri arto. Ciui studentoi submetigis al testoi antau cae post la curso relate sian capablon prescribi sian observoin relate bildoin ciui montris artajoin cae ancau fotoin de la retino cae aliei partoi de la oculo. Montrigis tute clare che la studento e qui trapassis la curson pri arto havis pli grandan capablon de observado compare cun la control gruppo. Compreneble, oni devas fari plia in studo in por montri che tia i positive influos la curazistan practicadon de estontai medicinistoi. Tamen, la observo capablo estas essenze grava traito de bonae curatsistoi, cae probable necessas treini studentoin relate al tio. Crome, interesigio pri arto faras la homoin pli malfermae al diversa interpretoi cae manieroi observi specifain situazioin, do probable ancau por compreni specifan situazion de mal nullo. Ancao porque medicinistoi estu pli malfermai alla opinioi de siai collegoi. Tion oni povas nomi interdisciplina preparado. Alivorte, el volvi capabloin exter la faca campo de agado stimulas alia in partoin de la cerbo, la attenton, la conscion, cae la penson, cae helpas plibonigi la cefan laboron. En la moderna tempo, ciam curacistoi foie agas ciel stricte tecnicae faculoi, cae ne attentas la spiritan suferon de siei pacientoi, necessas malfermi alian voion al medicino.